כי טוב הזמר, תוכנית הזמר העברי של המאה ה-20 עם חנה קליין. בוקר טוב למאזינים שלנו, שבת שלום, ובוקר טוב לבני פייקוב שהייתי באולפן. בוקר אביבי, נחמד, סתווי. איזה אביבי, אנחנו בסתיו. זה כמו ב... לא, זה, זה דומה נורא, תראי, אה, המזג האוויר קצת יותר קריר, פחות חם, גם באביב זה ככה. טוב, נו, נתפשר איתך, אבל עדיין סתיו. ונחכה לגשם. כן. תוכניתנו מוקדשת לאנשי המוזיקה אשר בקיבוצים. תוכנית כל... אה, די... אה, עמוסה, עמוסה. בני, תן לנו להתקדם. אני חושב שהיא גם צריכה להיות מאוד אה, מיוחדת. היא מיוחדת, בהחלט, בהחלט. כל קיבוץ היה זקוק לאיש מוזיקה אשר ילמד את הילדים מוזיקה מקטון ועד גדול. יסייע בהכנת החגים ושאר החגיגות בקיבוץ. יתרום מניסיונו כמלחין או כמנצח על מקהלה. למשל, בחג הפסח הקיבוצי יש לצד המוזיקלי תפקיד נכבד. בחלק מהקיבוצים התקבל חבר שהוא מוזיקאי, שרכש את השכלתו המוזיקאית, המוזיקלית לפני הגעתו, אך ברוב המקרים נשלח חבר צעיר שגילה כישרון מוזיקלי ללמוד הוראת מוזיקה בסמינר למורים או באקדמיה למוזיקה. כמובן שאיש המוזיקה תרם על פי יכולתו וכישרונו. יהודה שרת היה חבר קיבוץ יגור משנת 1927. בשנת 1929 יצא להשתלמות בגרמניה, וכששב שימש כמורה לזמרה במוסד החינוכי של יגור. בשנת 47 סיים את לימודיו בקונסרבטוריון הארץ-ישראלי למוזיקה בירושלים, שם למד קומפוזיציה. האתגר של יהודה שרת היה בהכנת החגים, ובעיקר חג הפסח. יהודה הלחין שירים רבים והיה שותף ליצירת סדר פסח הקיבוצי, שהחל מ-1951 הופץ בין כל הקיבוצים. יהודה שרת הלחין שירים מפרי עטה של המשוררת רחל, אל ארצי ואולי ספיח. ונשמע את אל ארצי, כמובן רחל יהודה שרת, בביצוע דני גרנות וחווה אלברשטיין. שרתי לך ארצי, ולא פארתי שמך בעלילות לא גבורה, משלל קרבות. רק עץ נטעו ידיי, חופי ירדן שוקטים. רק שביל כבשו רגלי על פני סעדות. רק עץ נטו ידיי, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי אילנה רובינה תבצע את השיר ספיח. שלום פוסטולסקי נולד בפולין. הוא עלה ארצה ב-1920, בגיל 26, והיה חבר עין חרוד לזמן מה. בעין חרוד הניח את היסודות הראשונים לשירי החגים, ובעיקר לפסח. השיר "עבדים היינו", בלחן שאנחנו מכירים, הוא פרי עיתו. הרבה להלחין את שיריו של יצחק שנהר. ונשמע שיר שאנחנו כולנו מכירים, אני מקווה, בחשאי, ספינה גוששת, יצחק שנהר כתב, שלום פוסטולסקי הלחין, שר דני גולן. בחשאי ספינה גוששת ליל שחור, הים זועף, אוי שמעי, אדמת מורשת, שב אלייך בן עייף, בחשאי ספינה גוששת בתקווה, שם לב הולם, הוי שמעי, אדמת מורשת, שב אלייך בין חוליהם. בחשאי עולים אחי על אדמת מורשת, ובאוזנם היסוד לוחשת כל חי, כל חי. בחשאי ספינה גוששת ליל שחור היה מזועף, הוי שמעי אדמת מורשת שב אלייך בן עייף. בחשאי ספינה גוששת ליל שחור היה מזועף, אוי שמעי אדמת מורשת שב אלייך בן עייף. בחשאי ספינה גוששת ב... אדמת מורשת שב אלייך בן חולם. בחשאי עולים אחי על אדמת מורשת, ובאוזנם היא סוד לוחשת כל אחי, כל אחי בחשאי. גבינה גוששת, ליל שחור היה מזועף, הוי שמעי אדמת מורשת, שב אלייך בן עייף. עוד שיתוף פעולה בין, בין השניים, יצחק שנהר ושלום פוסטולצקי, השיר "קומה איכה". נשמע חבורת גברים שרה את השיר. שור, אין כאן ראש ואין כאן סוף, יד אל יד אל תעזור. את ארצו בסוף, אל תנוחה שוב ושוב, אין כאן ראש ואין כאן סוף, יד אל יד אל תחזור. יום שקע ויום מזרח, אנו נפל אפלה, מן הכפר ומן הקרב, באפלה אפרים בן חיים הצטרף למקימי קריית ענבים בראשית שנות ה-20. רק בשנת 1932 רכש לעצמו כינור ולמד מוזיקה. הוא הלחין את השיר "הזורע" למילים של ישראל שוהם, שהיה ממקימי קיבוץ גבת, ונשמע בביצוע יעל אילת. על יד הנחל טרקטור זחל אץ נחפש ומתנועע בזורע גרעיני פז, בשמיים כעל כנפיים את השיר יבול הפרי כתב אפרים בן חיים למילים של לאה גולדברג. נשמע את מקהלת כל ציון לגולה. Zorah, zorahar shemesh betehel hakayitz ba priva asher zorahar shemesh בנימין עומר, יליד פולין, עלה ארצה ב-1920 והיה מראשוני קיבוץ משמר העמק, שקם ב-1922. את עיסוקו במוזיקה בקיבוץ החל כמנצח מקהלות וכמלחין, והוא לימד מוזיקה עד פרישתו ב-1968. הלחין שירים רבים, גם לילדים, וגם שירי אהבה לעמק יזרעאל. שיר השומר, אני חושבת שזה השיר המפורסם ביותר שלו, כתב עמנואל לין, שרה רבקה רז. אהבה לעמק יזרעאל כתבה פניה ברקשטיין. נקרא לשדות יזרעאל, הלחין בנימין עומר, נשמע את ותיקי משמר העמק שרים. לשדות יזרעאל, להרים סביב, שירנו נשירה בגיל. לנוער כפרנו, לשמש הזיו, לפרח, לסלע, לשביל. אל כל אשר נפנה, יתננו דגן, חיטה זהבהבת תיכוד, ואופן לחורש וירק אבן, ושיר ופטפוט תינוקות, וכל הציפור ממרומי ענף, יריע בזמר הלב. השמיים ופתח ענף מעל משכנות יזרעאל. נמשיך עם ותיקי משמר העמק, השיר תזמורת, כתבה פנינה היילפרין, הלחין בנימין עומר. הוא נקרא חתולי, זה השם שלו. בכינור מתתיהו שלם, יליד פולין, עלה לארץ ב-1922 והצטרף לקיבוץ בית אלפא. ב-1941 עבר לקיבוץ רמת יוחנן עד יום מותו. מתתיהו הותיר אחריו שירים רבים שממש נכסי צאן ברזל בזמר העברי. שירים כמו "הבו לנו יין", "שה וגדי", "בני הכפר", "רוב ברכות", "שאי ברכה" ועוד ועוד. מתתיהו היה רועה צאן, של הקיבוץ והלחין שירי רועים רבים. ונשמע את שיר רוב ברכות, כמובן מילים ולחן מתתיהו שלם, וברכות עוד ועיקר לחג הסוכות בחג העיקר, בחג העשיב, בחג הסוכות, נשכח כל עמל וכל מצוקות. שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים, ירושלים. שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים, ירושלים. רב ברכות הוד ועיקר, בחג הסוכות, חג העיקר, בחג העצים, בחג הסוכות, נשכח כל עמל וכל מצוקות, שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים, ירושלים, שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים עמל וכל מצוקות, שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים, ירושלים. שתו היין בדמעת עין, בעיר ירושלים, ירושלים. אנחנו ממשיכים עם הגבעתרון, בני הכפר, מילים ולחן מתתיהו שלם. שאי ברכה, מילים ולחן מתתיהו שלם, הגבעת רון שר. מתתיהו שלם כתב שירים בודדים, אך הגדיל לעשות כשכתב גם להצגות. ב-1941 הלחין, מס... הלחין מסכת. המסכת מבוססת על הסיפור התנ"כי של נבל הכרמלי ואשתו, אשר בגבורתה מנעה מדוד לנקום בבעלה ולהרגו. ונשמע את השיר שומר מה מליל, מילים ולחן מתתיהו שלם, בביצוע תיאודור ביקל, אם מישהו עדיין זוכר את השם. כן, זה מאותה מסכת שהוא כתב על אביגיל. הביצוע הוא לא של תיאודור ביקל, אלא של אמ, אילקה רווה. הוא תמיד מתחיל בפתיח פתיח כזה. Sure. זכור לכם השם תיאודור ביקל? ובכן, הוא עלה ארצה עם הוריו בסוף שנות ה-30, ובתור בחור צעיר נסע ללונדון ללמוד משחק. הוא לא שב משם, מאחר שהוצאו לו תפקידים שקסמו לו וטבעו לו את הדרך לארצות הברית ולעולם הקולנוע. זכר ימי שהותו בישראל גרמו לו להוציא תקליט, וב-1961, עם שירי הארץ שהוא שר בעברית ללא שום מבטא זר. ואת השיר אביגיל כתב והלחין מתתיהו שלם בביצוע תיאודור ביקל. harmolik ledan Arraf el-bagay shofen Shvil molik el hayarden للجليل للجليل روح ضاك الجليل للجليل ليلى ليل روح روح روح ليل רוח, לילה ליל, מי יוצא אל ההרים. לא הגדי ולא העיל, לא רואה והדרים, ועונה לו אביגיל, לא יצא vedi, raklibio cebalnaji, Elodi el jehidi, lel galil, lel galil, ruwafak al galil, lel galil, ليلة ليل روح روح روح ليل ما على عيش مي مرم لرجلي ميمرم البحر شوفن أنان في البحر مولي لدان أعرف الباقي شوفن في المولي خلها ياردن للجليل للجليل روح باك الجليل للجليل ليلى ليل روح روح רוח רוח לב. כן, מתוך המסכת אביגיל, אשתו של נבל הכרמלי, שהצילה אותו. טוב, אנחנו עוברים לאחד הקיבוצים שהיו בו הכי הרבה מוסיקאים, היה בית אלפא. מתתיהו שלם היה בו בשנות ה-30, ועם עזיבתו הגיע שלמה יפה. בתחילת שנות ה-60 התקבלו בו לחברות נחום היימן, דוד אורי, אורי, תיאודור הולדהיים כולם מוסיקאים, וזאב חבצלת שכתב שירים. דוד אורי, שלמד מוזיקה במכלל אורנים, וכן למד הלחנה. נחצ'ה הימן עזב את הקיבוץ, ואילו דוד אורי היה המורה למוזיקה בבית אלפא. וכן הלחין, הלחין שירים להצגות שהועלו בקיבוץ, כמו זיקוקים לאור השמש, או אסור ללכת יחפים, נאסר א-דין, אמיל והבלשים. ונשמע שיר של דוד אורי, לא ידוע מי כתב אותו, שיר הנערה שרים ילדי בית אלפא. Música יפא הגיע בתחילת שנות ה-40. הוטל עליו לרכז הקמת המוסד החינוכי, ואז התחל, החל גם להתמסר למוזיקה, והקים תזמורת גדולה של כלי פריטה וכלי נשיפה. ונשמע שיר שכתב זאב חבצלת מבית אלפא, הלחין שלמה יפה מבית אלפא, ארץ הנגב, שרים הגבעת רון. הגיע לבית אלפא ב-1954 עם השכלה בפיזיקה, כימיה ומתמטיקה. היה איש חינוך ומלחין. והמוכר ביותר בין מלחיני בית אלפא הוא נחום היימן. נשמע את מחולנו הוא בשניים, כתב זאב חבצלת, נחום היימן אה, הלחין, שרים השני שרים. מחולנו בשניים, מחולנו לבלח, זה מחול האש בקיץ, הן מכבר הסתיו הלך. אפלות ברק עינייך, לקוצרה חרמש אשלח, כחציר צמא למים, כן צמאתי לך כי לך. אור זרוע על פנייך, ועלי רוחי תצלח. מחולנו הוא בשניים, מחולנו נבהלך. אור זרוע על פנייך, ועלי רוחי תצלח. מחולנו הוא בשניים, מחולנו נבהלך. מחולנו בשניים, מחולנו לבלח, זה מחול האש בקיץ, הן מכבר הסתיו הלך. אפלות ברק עינייך, לקוצרה חרמש אשלח, כחציר צמא למים, כן צמאתי לך כי לך. אור זרוע על פנייך, ועלי רוחי תצלח. מחולנו בשניים, מחולנו לבלך. אור זרוע על פנייך, ועלי רוחי תצלח. מחולנו בשניים, מחולנו לבלך. כן, בשיר של יורם תהרלב, מתי? הלחין נחום היימן, שרה אסנת פז. השמש סנוורי מכה אל תוך עיניי, שירת הציפורים ראשך בין כפותיי, את צנתרך ערים בשתי אצבעותיי, ורק דבר אחד אשאל אותך, מתי? מתי היו הציפורים שרות שירים כאלה? מתי היה השקט כה רחב? מתי היה היום? כבד כל כך וחם, לא תבקעה ותרהם אילת שאהב. לקחתי את ידך ובאנו אל הגן, ועד היום ילך לא אשלחך מכאן, את שמש אל ארמי תשק לגבותיי, אז רק דבר אחד אשאל אותך מתי היו העמודים פורטים ניגונים ערב? מתי היה שירם כה ביישני? מתי היה נשמע האור כוחם ורב על שתי צמות גולשות וסרט אדמוני? שוטפים הזרזירים את כל הצמרות, את כל האמירים, כמותם שטף צחוקך את כל אהבותיי, ולא אדע על מה ולא אדע מתי. מתי היו הסנוניות כותבות את שמם בתכלת, מתי שקעה השמש עונה אפשר היה לחלום שאלוהים שנית החל את הבריאה. קיבוץ נען נוסד ב-1930. בין מייסדיו היה דוד זהבי. את שירו הראשון כתב המלחין בשנת 1927, בהיותו בן 17, ובסך הכל הלחין בחייו כ-400 שירים. מתוכם פורסמו בדפוס רק כ-200. ארגן מקהלות, אירועי מוזיקה, שבמסגרתם החל גם להלחין. לפסנתר ששימש אותו בימי הראשונים של נען, דאג דוד הכהן, שאימא שלי אמרה שעלתה ארצה שדוד הכהן אה, היה האבא של הנוער העובד, והיא הייתה בנען גם. אה. אה דוד הכהן אה, תרם כספים למטרה זו, לקניית הפסנתר. אט-אט החל לפרסם את לחניו בכל הארץ והפך להיות אחד המלחינים המקובלים בזמננו. בין שיריו המוכרים, המנון הפלמ"ח, השיר מלאו אסמינו בר, הליכה לקיסריה, שירה של חנה סנש. ונשמע את "יצאנו את", מילים של חיים חפר, כמובן דוד זהבי, בביצוע אריק איינשטיין. חיוור היה עליי, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. הלל התם, ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרה, ואת זכרת את השעות בכרם. יצאנו בה משאול הצר לקרב. הלל התם, ואת הלכת לכרם, ודמעתם נשרה כמו שרה, ואת זכה את השעות בטרם.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 השילוב של חיים חפר ודוד זהבי הביא לנו עוד שירים יפים ונוספים, אחד מהם זה אין אפשר, בביצוע יפה ירקוני. בשלכת נושב כבר הסתיו האבק בדרכים את שקעת, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. אין אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו לא דומם, ועינייך יהיו כה טובות, כמו אין מלחמה בעולם. אין אפשר, אין אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר ובג'וק שעבר, שאגו בחורים כי נגמר. אין אפשר, אין אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר כי חדרי העצוב מחכה בחברון קירותיו וקורא הוא לשנינו לשוב מקרבות, מדרכים ומסתם אין אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך עפר אין אפשר בין עשן ובין אש גם לחלום לא, שהכל כבר נגמר. אין אפשר, אין אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר חפר וזהבי כתבו את זמר לספינה בביצוע של גידי גובה. שקיעה נוגה, הים עובד בערפל ודומיה גדולה, הרוח נעה על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים נא זכרי רב חובל שב אלייך, בספינה רדופה בכי ושכול. הוא יגיע ילדונת אלייך, והשר יאיר בדרכו. הוא יגיע ילדונת אלייך, והשר יאיר בדרכו. ליל רע, פתאום גבו המרחקים כלחש אילנות. כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות. אשתי אחות לחייך, מכבלים מגדרות הברזל. עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל ואת האי הבודד יכלני כיסופי עוד יפליגו עם ליל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר רב חובל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אליי חזר רב חובר. נזכיר גם, בנען חי גם המוזיקאי יהודה אורן, שהיה מורה למוזיקה ומנצח מקהלות. כן, אנחנו היום דנים במוסיקאים של הקיבוצים, הפעם על המלחינים של הקיבוצים. את כל החומר הזה מצאתי באתר של האינטרנט בשם שירה עובדת. שירה עובדת מרכזת את כל השירים שנכתבו בקיבוצים. יש מאחורי זה רעיון שהקיבוצים, השירים האלה בדרך כלל לא יצאו מתוך הקיבוצים, אלא שיר, שימשו רק את הקיבוץ עצמו, אם בחגים, אם בחגיגות של הקיבוץ, ויש ביניהם שירים מאוד מאוד יפים. מי שעומד מאחורי האתר הזה, זה יפתח מזור, שהוא גם אה, עמד מאחורי כל הרעיון, רעיון בעין, ונשמע אותו עכשיו ברעיון שעשיתי איתו לגבי האתר שהוא הקים. אז הבה נקשיב. שלום ליפתח מזור, בוקר טוב לך. בוקר טוב, חנה קליין. יפתח, הייתי מאוד רוצה לשמוע במה אתה עוסק. אני דרומי, במקור יליד קיבוץ משמר הנגב, והיום אה, גר בק, בק, בקיבוץ שדה בוקר. ואני במקצועי ביולוג. דוקטור במדעי הצמח. נכון, ביולוג בתחום מדעי הצמח. עובד במחקר? כן, אני עובד במחקר ופיתוח בחברת זרעים, uh-huh. ובייחוד אני מפתח זנים חדשים של פלפלים וזן ייחודי של סטיביה, הממתיק כן, ה... במקום הסוכר. בדיוק, הממתיק הטבעי. המומלץ לסק... לסכרת. כן, כך טוב, אומרים. בוא נשמע קשר שלך לתוכנית של זמר עברי. אוקיי, אז uh, הכל התחיל <laughs> כשהייתי ילד וגדלתי בקיבוץ, ושם בקיבוץ הייתה תרבות פנימית מפוארת של שירים, שהולחנו ונכתבו במסגרת הקהילה בקיבוץ לאירועים של הקהילה. ואפילו הוציאו את זה בתקליטים ובדיסקים, ומבחינתי להאזין לשיר ממשמר הנגב לא היה שונה לחלוטין מלהאזין לשיר של נחמה הנדל או חווה אלברשטיין. מבחינתי זה היה הפסקול של ארץ ישראל. שניהם היו אקוויוולנטים. ולימים, כשעזבתי את הקיבוץ, והלכתי ללמוד. פתאום נשארה רק חווה אלברשטיין ונחמה הנדל, והשירים האלה שכל כך היו חלק ממני וכל כך אהבתי, נעלמו לי, כי הם היו בתוך הקיבוץ, הם נשארו בדלת אמות הקיבוץ. ואז עלה לי רעיון. הבנתי שיש מעגל בתוך מעגל, יש מעגל פנימי של תרבות יישובית, וית, וית, וית, ויש מעגל כללי של תרבות ארץ ישראלית. ולעיתים מאוד נדירות תרבות מהמעגל הפנימי פורצת החוצה אל המעגל החיצוני והופכת להיות אהובה על כולם. אני יכול לתת כמה דוגמאות, למשל, החיטה צומחת שוב, זה משהו שנוצר במעגל הפנימי, בקיבוץ אה, שער הגולן ובית השיטה, זה שילוב, ופרץ החוצה, במקרה הוא פרץ החוצה, או אגדת דשא של מאיר אריאל ושלום חנוך נכתב לחתונה בקיבוץ משמרות, ו- ופתאום אה, הם היו הפכו למפורסמים, אז הם גם פרסמו את השיר הזה, וכולם עכשיו אוהבים את זה. אבל רוב רובו של הזמר היישובי, בדגש קיבוצי, כי זו תופעה ייחודית לקיבוצים, נשאר כלוא בדלת אמות הקיבוץ מטעמים אובייקטיביים, כי הזמר הזה הולחן לקהילה, ולא חיפש את התהילה, הוא לא רצה להתפרסם מחוץ לקיבוץ. ואני אמרתי, הנה יש פה בעצם מקום לחדש בזמר העברי ולהוציא מתוך הקיבוצים את העידית, אם נשתמש בלשון חקלאית, את האדמה המשובחת, את, ה, את הדברים הטובים ביותר, ולנסות לקדם אותם בחברה הישראלית. כי יש פה אוצר תרבותי אדיר שלא היה לו צ'אנס לצאת החוצה, כי הוא לא חשב על זה בכלל. זהו, ואז הקמתי את פרויקט שירה עובדת. שפרויקט שירה עובדת, במהלכו התחלתי יחד עם, אה, בשיתוף פעולה עם פרופסור מיכאל וולפה, לאסוף את הזמר שנוצר המקורי, בדגש לחנים מקוריים, שנוצר בקיבוצים וגם קצת מושבים לאורך הדורות, מימי דגניה ועד 2016, אנחנו לא מבדילים בין אה, שנה לשנה, אנחנו לא גזענים, ופשוט התחלנו לאסוף ולאסוף, והרעיון המקורי היה לעשות מופע כמו הפרויקט של אה, נגיד עידן רייכל, הפרויקט, לעשות איזה פרויקט כזה, להוציא באמת את הכי הכי טובים ולעשות מופע שירוץ אה, ברחבי הארץ עם האוצרות האלה. אבל אה, החומרים... קצת כמו ניחוחי חציר, גם היה משהו של ההתיישבות העובדת. ניחוחי חציר למשל, זה, זה היה שופר שהוציא חלק מהחומר החוצה, גם אפשר להגיד שהגבעטרון היה שופר, אבל אלה ימי הזוהר של הקיבוץ. <laughs> אז החברה הישראלית אה, חיפשה את הדברים האלה, האותנטיים, ועם אה, השנים אה, דעך אורו של כוכבו של הקיבוץ, ולאט לאט הדברים נשארו סגורים בפנים. אבל גם אז, שוב, זה, זה, המעט, זה המעט שבמעט, ברחבי הקיבוצים הולחנו עשרות אלפי שירים. ואנחנו גם התחלנו לקלוט את היקף החומר, עד היום הצטברו אצלנו 5,000 שירים מקוריים בהקלטות ובתווים. זה היה כמות שלא דמיינו. אז אמרנו, מה, אז נעשה מופע, ומה עם כל ה-4,939 שירים האחרים? והרעיון בעצם ש... שעלה היה לשמר ולהכניס אותם לאתר אינטרנט אינטראקטיבי, שיאפשר לכל מי שרוצה להיזכר או להאזין לחומר איכותי, כי יש, יש שם גם חומר לא איכותי וגם איכותי, את יודעת, שם זה לא מבדילים בין עיקר לטפל, אבל טרחנו להדגיש את החומר האיכותי. באתר ייעודי, בסגנון האתר של זמר רשת, בהשראת זמר רשת. וככה נולד האתר שירה עובדת. זהו, וגם המופעים כבר יצאו, כמה מופעים. אני מבינה שאמרת בהשראת אה, זמר רשת. אה, כל הרעיון הוא בהשראת זמר אשת, כי אני אגיד לך מה, אתה, זה כאילו, כאילו שנפל לך האסימון של, אה, של שימור הזמר. זאת אומרת שאתם שניכם, גם זמר אשת וגם אתה, עוסקים בשימור הזמר העברי. נכון, אבל יש הבדל אחד מהותי, שזמר אשת הוא תלוי זמן, ושירה עובדת הוא תלוי מרחב. Okay. אוקיי. לזה מרשת חשוב שזה יהיה עד 1950 ולא יעבור, את, כי זה שימור זמר העברי המוקדם. Okay. כן. בעוד שלי חשוב שזה לא יהיה זמר שהגיע מסביבה עירונית למשל. אבל זה איזשהו, ש... מסר, זה איזשהו מסר של שימור הזמר בכלל. נכון שזה ההבדל בינך ובינם. בין, בין, בין שירה עובדת לזמר רשת, אבל המסר הוא של, של שימור הזמר. המסר של שימור הזמר לא התחיל בזמר אשת, גם אה, נחצ'ה למשל שימר את הזמר העברי, יש הרבה משמרי זמר עברי. כיום. אה, כן, אין ספק שהשימור הגיע מתוכי, מתוך ה... הרעיון הבסיסי שיש חומר אוצר כלוא שצריך לשחרר אותו. אבל ההשראה לאתר, לאתר אינטראקטיבי, שאפשר מיד להיכנס, שאפשר לעשות מעין רדיו, להאזין לכל החומרים שבאתר כמו לערוץ רדיו, כל הקונספט הזה הגיע מזה מרשת, כן. יפה. טוב, אז אה, בעצם הרעיון, הרעיון לכשעצמו הוא שלך שלך. הרעיון לשמר את זמר ההתיישבות העובדת, כן, הוא שלי לחלוטין. כן. המוזר הוא שבעצם כשאני חושבת על יצירות שנוצרו אה, בקיבוצים, הם בדרך כלל נוצרו בשביל הקהילה עצמה. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על חג הקיבוץ, אז uh, יש שם איזשהו שיר שהוא קצת uh, קומי על התופעות במחסן ועל ה... על ענף הבננות ועל נכון. כל מיני דברים שקשורים בזה, שבעצם לא מעניינים את הקהל בחוץ. נכון, נעמי, ו... שמר קרא לזה שירי הד הוק. אוקיי, ו... אבל איפשהו מסתתרים ביניהם באמת פנינים, זאת אומרת, צריך לדעת לחפש אותם. כי אם למשל בשער הגולן אה, חגגו את חג המשק, אבל יצא שם שיר יוצא מן הכלל שהצליח גם להסתנן החוצה, נכון, אז... הנה, בקיבוץ שער הגולן למשל, אה, השיר ביתי אל מול גולן, שנכתב לחג חצי היובל של קיבוץ שער הגולן. התפלק החוצה והפך להיות להיט היסטרי בכל הארץ עד כדי כך שבבחינת הבגרות של אותה שנה, 1962, הייתה שאלה ביתי אל מול גולן, מה הנושא ומה הנשוא. Mm-hmm. זאת אומרת, זה באמת היה להיט היסטרי, וכאן גם מדברים על אה, עצי השייזף וכל מיני דברים של הוויה קיבוץ. זאת אומרת, mm-hmm. אם השיר הוא איכותי, הוא יכול לצאת החוצה, וגם יש שירים שלא מדברים, שלא מדברים על הצעה, שזה הרבה מאוד מלחינים קיבוציים, הלחינו משוררים. יש לנו אה, את ערוץ רדיו שלם רק של שירי משוררים מקיבוצים. אז אה, זהו, בעצם זה פנינים שמוסתרים איפשהו וצריך למצוא אותם. אה, שהן נכון, רלוונטיות תראי. לכולם, הפנינים אין האלה. ספק, אה, כן, נכון. אין ספק שהרוב המוחץ של השירים הוא לא... אה, עידית, אלא זיבורית. הוא, הוא באמת אה, שירי אד הוק כאלה, שירי הוואי, שהאיכות ה... אבל תחשבי, בואי נגיד, נהיה ממש אה, קיצוניים. מתוך 5,000 שירים, נגיד 3% הם מצוינים. תחשבי כמה זה. זה עשרות אם לא מאות שירים. זה עשרות שירים מעולים, אבל אני אומר שיש הרבה יותר מחמישה אחוז. יש אה, לדעתי משהו בסביבות שמונה אחוז שירים שראויים להפוך להיות חלק מהזמר העברי. הכלל הארצי. עכשיו, עוד דבר, אנחנו מחדשים במקום שכמעט ולא מתחדש. אם תפתחי את התוכנית ארבעה אחרי הצהריים, את תשמעי בערך את חווה אלברשטיין והדודאים בכל מיני וריאציות שהפכו להיות השלושרים והגשר הירקון, כל הזמן בוחשים את אותו חומר, אותו חומר, והוא מאוד מאוד מוגבל, מאוד מוגבל. תחשבי שמה אנחנו עושים, אנחנו מחדשים במקום שכבר היום לא מתחדש, אנחנו מוצאים דברים שפשוט לא הכירו, אבל הם היו קיימים, ולקיבוצים עצמם זה לא חידוש, כי זה ישן, אבל לחברה הישראלית זה חידוש. אה, גם אתה אומר לקיבוצים עצמם, אז מה שנוצר בקיבוץ אחד גם לא, לא חדר בכלל לקיבוץ השני. נכון, אני אומר, זה... פר קיבוץ, פר שיר זה לא חדש, אבל אם אתה מוציא את זה החוצה, אתה מחדש לחברה הישראלית במקום ש... שכמעט ולא מתחדש. כן. ועוד אם יש לו ביצוע חדשני, או עם עיבוד חדשני, אז הוא בכלל אה, תרמת עוד שיר לחברה. נכון, למרות שאני אה, לא חושב שזה חייב, דווקא יש ערך אה, נוסטלגי, ערך אפילו אומנותי לשירים עם העיבודים, ואם אתה אוהב מוזיקה, אתה צריך לקבל את הכל. כן, נכון. טוב, יפה מאוד. אז מה אתה ממליץ? להיכנס לאתר שירה עובדת? ולזפזפ שם ולראות ולחפש פנינים כאלה, נכון? זהו, המזפזפים הם האנשים הנוסטלגיים שרוצים לחפש משהו שהם זוכרים מהקיבוץ ולהאזין. אה, אני, מה שעשיתי אה, בדף, בדף הבית של האתר, עשיתי דיסקים וירטואליים. הדיסקים האלה הם בעצם אוסף של המיטב לפי נושאים. למשל, יש שם שירי הילדים המיטב. באתר יש יותר מ-200 שירי ילדים, אבל שם שמנו בערך אה, 15-20 שירים שהם מסמלים את מה שאנחנו מאמינים שהוא מייצג ו- ואיכותי וראוי להיות אפילו דיסק. אז הנה, למדתי משהו. אה, יש שם שירי ארץ ישראל המיטב, שירי אה, קרון המיטב. ככה, אז זה בדף הבית, פשוט לוחצים וזה מתחיל לנקן כמו דיסק וירטואלי. אה, כמה זמן האתר שלך קיים? על מתי אנחנו מדברים? הפרויקט הוא בין עוד מעט חמש שנים, והאתר הוא בערך בין שנתיים וחצי, שלוש, משהו כזה. יפה, יפה. שנתיים טוב. וחצי, כן. יפה. מה להגיד לך? כל הכבוד לך. עוד אחד רבה. שמשמר את הזמר העברי. <laughs> ותודה רבה לך על ההשקעה שלך גם בתוכנית שלי. בכיף. ועל מה התוכנית, דרך אגב, הפעם? התוכנית הראשונה תהיה על מלחינים יוצרים בקיבוצים. Mm, ועל זה את לא רוצה לשאול? אה, לא, אולי אנחנו נעשה את זה בנפרד. הבנתי. נעשה את זה גם. פעם אחרת. יופי, חנה. יופי, תודה רבה. תודה לך. ותודה לך. מצפה להאזין בקוצר רוח. <laughs> טוב, להתראות. טוב, אז הנה, הבנו טוב מאוד מה זה שירה עובדת. אבל נמשיך. נמשיך. רזי סולודר, יליד הארץ שנמנה עם מייסדי קיבוץ גשר, הלחין שירים רבים משירי רחל ומשיריהם של משוררים אחרים, ותרם לחנים לליל הסדר בקיבוצו ולחגי תשרי. שיריו הם דוגמה לשירים שלא יצאו מתחום הקיבוץ. ונקשיב לשיר כמו פלג ערים, מילים רחל, לחן רזי סולודר, חברי משק גשר. מקיבוץ גשר לקיבוץ שער העמקים. אורי גבעון, יליד יוגוסלביה, עלה ארצה ב-1939 והשתקע בקיבוץ שער העמקים. אורי גבעון ניצח על מקהלת משמר העמק, הלחין שירים, להצ... והלחין שירים להצגות ילדים. ונשמע את השיר "בונה הבנות", כתבו יוסף לובן וברכה נאור, הלחין אורי גבעון, שרה גאולה גיל. אברהם דאוס הגיע לקיבוץ רמת השופט, רמת הכובש, בשנת 1941, והשקיע בעיקר בהקמת מקהלות, הן ברמת הכובש ובקיבוצים אחרים. הוא לא נשאר ברמת הכובש, אלא עבר לגבת, ומשם לקיבוץ חפציבה. ב-1965 עבר לגור בתל אביב. הוא הלחין את שירה של חנה סנש, אשרי הגפרור, אך דווקא הלחן של דוד זהבי נקלט. אברהם דאוס הלחין את שיר הפרטיזנים. השיר נכתב ביידיש על ידי הירש גליק בגטו וילנה באביב 1943, בעת שהגיעו לגטו הידיעות הראשונות על מרד בגטו ורשה. השיר אושר ביידיש עם לחן רוסי. אברהם שלונסקי תרגם אותו לעברית בשנת 46 בערך, ואברהם דאוס חיבר לו את המנגינה המוכרת לנו עד היום. ונשמע את שיר הפרטיזנים, מילים איש גליק, לחן אברהם דאוס, בפיהם של אילנה רובינה ושמעון ישראלי. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה. זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. עמוד השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולנו כמוצל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור. אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור. בכתב הדם והעופרת הוא נכתב, הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב. עליו, כי בין קירות נופלים שרו כל העם, יחדיו שרו ונגנים בידם. כי בין קירות נופלים שרו כל העם, יחדיו שרו ונגנים בידם. על כן אל נא תאמר דרכי האחרונה את אור היום הסתירו שמי הננה. זה יום נחשפנו לו דיה לביבו, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה. כן, שיר חזק. שרה לוי תנאי עלתה מתימן בתחילת המאה. הייתה גננת בהכשרתה, וכאשר בעלה יצא לשירות בבריגדה היהודית, היא עברה לקיבוץ רמת הכובש, הכובש כגננת, וכתבה שירים רבים לילדים וגם למבוגרים, שבמשך הזמן הפכו לריקודי עם. הנה מה שאמרת מקודם, כשזה הופך לריקוד עם, זה הופך למוכר ו... זה ידוע. זה, כן, מין מקום כזה שהזמר יכול לברוח. כמו מה היא, מה היא כתבה, כל דודי, גינת אגוז, וחג אסיף, ובאנו חושך לגרש, ופרי גני הנה הבאתי, ועוד ועוד. נשמע את אור חבצלות. היא כתבה את אור חבצלות, הלחן הוא בבלי, שר דודו זכאי. אור חבצלות חבטלת לך בלי השושנים, חבטלת לך בלי השושנים, בשרון עלה ריח עדנים, בשרון עלה ריח עדנים. והנה שיר שהיא גם כתבה את המילים וגם את הלחן, עם השחר, שרים הדודאים. עם השחר מהאור נעלה אל הר המור שירך הלילה וגדי נחמה רחבי מנהג להר וגימלה מוהב נהרה בארנון לא ארחת רגלה אם תצא מהי לחטא בגביע מירדן עם השחר מהאור נעלה להר המור שיר חליל וגדי נחמד לחמי מן הגלעד לילי לאור נערך הארון ערך עצר הגרך אם תצא מים לחתן בגביע מירדן שחרק מהאור נעלה אל הר המור שירך הרי והוגי נחמד לחרי מן הגלעד ואם אמו הבנרת בארנו נרחץ רגלך אם תצבעי לך את בגדי ימי ירדן יש סיבה טובה שזה הפך לריקודים, כי היא עצמה אחר כך פנתה ל... לעולם הריקודים, והיא הייתה קוריאוגרפית מאוד מוכרת. נכון. אז היא השתמשה כנראה בשירים שלה. אל הרעת, מילים ולחן, שרה לוי תנאי, שרה מרים אביגל. thank you ماي لا أدري عقلي بالشاف اللي ما لا أدري هي هي الهرات الهرات هي هي هي الهرات الهرات هي عقلي اللي بقى מים לעדרי, העלי בספלי, מים לא הדלי. העלי לי בארי, מים לעדרי, העלי בספלי, מים לא הדלי. هي هي هي الهرات الهرات هي عقلي لي بقري ما يملا قدري عقلي بسفلي ما يملو هدلي במעגן מיכאל חי יהודה אנגל מאז סוף שנות ה-40. ב-1952 יהודה מייסד, יחד עם בנימין פינטוס ואברהם דאוס, את מקהלת הקיבוץ המאוחד, עליה הוא מנצח כ-25 שנה. בו, בזמנ... בו בזמנית, במשך שנים רבות הוא מנצח על התזמורת הקיבוצים, תזמורת החטיבה של בני הקיבוצים ועל המקהלה הקאמרית בחיפה. וכל אותה עת יהודה גם מלמד את ילדי מגן מיכאל מוזיקה. יהודה כתב את השיר "אור הטוב" למילים של יעקב הולנדר, ונשמע את מקהלת רינת. אסימוב עלה מבולגריה והתיישב בקיבוץ מעברות. בשנת 1945, מיד לאחר השואה, הוא הלחין יצירה קהילתית בשם שיר השירים, שבה הוא משתף את חברי הקיבוץ וילדים בנגינה, זמרה, קריינות וריקודים. השירים "אני לדודי", "בואי כלה", "הנה הסתיו עבר", "אורי צפון", "חולה צהב" פלוס "חולה צהבה", קטעים משיר השירים, כ-63 שנים לאחר ביצועו בקיבוץ מעברות, וב-2006 הוא הועלה כמופע עם יהודית רביץ. הוא כתב גם את משה בתיבה, מי שכתב את השיר, קדיש יהודה סילמן, ניסים ניסימוב, הוא זה שהלחין, ונשמע את משה בתיבה. לכבוד לידת ילדו הראשון של ניסים ניסימוב, הוא כתב שיר ארס, למילים של יעקב פיכמן, שיר ארס למיכה. מיכה הוא קרא לבנו, ומבצעת שולי נתן. יוסף נצר הוא חבר שער הגולן מראשית שנות ה-40. משורר, מחזאי ובימאי. 1949 הצטרף חיים ברקני לקיבוץ שער גולן. בסוף שנות ה-50 למד הוראת מוזיקה במכללת תורנים ושימש מורה למוזיקה ופסנתר במשך שנים רבות. יוסף נצר וחיים ברקני עבדו צמוד צמוד לאורך שנים ביצירה. שניהם מאותו קיבוץ. שניהם מאותו קיבוץ. הם היו גם בקלאסיקות כאלה שמאוד מחוברים ביניהם, בחגים, באירועים, וגם אה, עשו המון דברים יפים. כימיה טובה ביניהם. כן. מבט אל העמק, כתב יוסף נצר, לחן חיים ברקני, מושרים בפי הבחורים מאפיקים. שוב חלמתי עלייך כנרת את חלום האבות. אור חמה ברום, המרחב רוקד בחום, אבל ידעתי מעבר להר אחרון, כמו שיר ירוק מול ים כחול, כמו צליל של סחור מול רקיע גדול. העמק נח, נושר וחי, וכמו שטיח שרקם אל ביד אדם, הוא פרוס לרגלי. גם ביום בו של רחל. אש עשן. אבל ידענו מעבר לשחור הענן, כמו שיר ירוק מול ים כחול, כמו צליל של צחור מול רקיע גדול. העמק נח, נושם וחי, וכמו שטיח שרקם חורשים ירוק מול ים כחול, כמו צליל של צחוק מול רקיע גדול. העמק נח, נושם בחי, וכמו שטיח שרקם אל ביד אדם, הוא פרוס לרגלי, כמו שטיח שרקם אנחנו עוברים לקיבוץ עין השופט. יזהר ירון היה ממייסדי קיבוץ עין השופט, אשר עלה לקרקע ב-1937. את חינוכו המוזיקלי הביא איתו. נשמע את עגלי טל, כתב משה פישביין, הלחין יזהר ירון, צמד העופרים שר. thank you מאותו קיבוץ, עין השופט, הגיע ינקלה שגיא. הוא נולד ברומניה, הגיע ארצה ב-1948, ונקלט בגיל 12 בקיבוץ עין השופט. בגיל 13 הוא קיבל במתנה חצוצרה מדודו שבאמריקה. לאחר השירות הצבאי יצא ללמוד מוזיקה וניצוח באקדמיה למוזיקה. הוא הלחין, ניצח על מקהלה ותרם לזמר העברי. היו הייתה עלמה, זה שיר שכתב נתן יונתן. הלחין ינקלה שגיא, שר השלישיית המעפיל. רחוק, רחוק me so נשוב מחר, כתב אלי נצר. אלי נצר הוא משורר מקיבוץ דליה. הלחין ינקלה שגיא מקיבוץ עין השופט, ושר עוזי המאירי. בשביל עד הסוף מנתב"ג, חייל צעיר קונה עצה. השמש אז ראשו לא כבד ליבו כומר, רחק מאוד רחק מאהוביו. אבל בזה השביל הרוח תתייפח, הרוח המלווה אותו כך. עוד נשוב מחר אל פרחי הבר, שוב נלך אוהבים בשדות. עוד יהיו מחר בין שבילי הכפר כל ימינו אגדות. עוד נשוב מחר אל פרחי העבר, שוב נלך אוהבים בשדות. עוד יהיו מחר בין שבילי הכפר כל ימינו אגדות. הגדוד המשיך עוד בשביל אל ים גבעת חול, חייל צעיר קונה אמצע. הדרך רב לפצות בשיר אין הוא יכול, ביתו רחוק על מה ליבו ישמח. אבל בזה השביל חורקות שתי נעליו, והן שרות את שיר כל שעליו. עוד נשוב מחר את פרחי הבר, שוב נלך אוהבים בשדות. עוד יהיו מחר בין שבילי הכפר כל ימינו אגדות. עוד נשוב מחר אל פרחי העבר, שוב נלך אוהבים בשדות. עוד יהיו מחר בין שבילי הפג כל ימינו הגדול. הגדול הוסיף לצמוד בשביל עליון על חייל צעיר קונה עצב. בנתיב הקרב ראינו בדם אויבים המרב, ופה הרבה מיטות במערב. אבל בזה השביל השמש עודד תזרח, השמש המלווה אותו כאח. עוד נשוב מחר אל פרחי הבר, שוב נלך אוהבים בשדות. עוד ידידו מחר בין שבילי הכפר, כל ימינו אגדות. עוד נשוב מחר אל פרחי הבר, שוב נלך אוהבים בשדות, עוד יהיו מחר בין שבילי הכפר כל ימינו הגדול. השיר שיירה שלנו, שלנו, שוב יוצא הזמר, עוד פעם קיבוצניק, כי נתן יונתן כתב, ינקלס הגימי, נתן יונתן הוא משריד. ינקלה שגיא מעין השופט שיתפו פעולה, דודו זכאי, שהוא יליד רמת השופט והוא התחתן לדליה, כולם קיבוצניקים בקיצור, ונשמע את דודו זכאי בשיר שלהם. שוב יוצא הזמר אל הדרך, שוב הולכים ימינו ובוכים, שיירה שיירה עצוב על הדרכים, שיירה אנה את עוברת, שיירה עצוב על הדרכים, שוב נושאת את פת ומים, תרמילים תוגה של מרחבים, שוב תולעת עין בשמיים. ומשעול בנתיב הכוכבים שוב תולעת עין בשמיים ומשעול בנתיב הכוכבים על אתר הכל רינת הנשק היי בזה הדרך חסומה עד שייך כדור המוות הוא סומה, עד שיירתי גלויית עיניים, רק כדור המוות הוא סומה. לקיבוץ השכן של עין השופט הגיע דוב כרמל, שנולד בהונגריה. עלה לארץ והתיישב בקיבוץ דליה בשנת 1951. הלחין שירים עבריים, אבל גם יצירות למקהלות שונות, ואף מנצח של מקהלות. בשנות ה-60 ניהל את הגבעתרון. ונשמע שיר שנקרא "פיתולי הדרך", מילים אמנון בקר, לחן דוב כרמל, הגבעתרון. כן, אבל אמנון בקר הוא גם כן קיבוצניק, הנה, אנחנו כל הזמן עכשיו משתזרים. כן, נגיע בפני. אליו uh, בהמשך. הוא מקיבוץ ישראל, כן. אז נשמע את השיר, "פיתולי הדרך". הדרך, לרוחה לאופקים, המראה הדרך, לגבי המרחקים, ושירנו יהדהד, הוא השיר שובה של נטשה נכתב על ידי אלי נצר ודוב כרמל, שניהם מקיבוץ דליה, בביצוע הגבעתרון. השקט, והדחק שם למסעת הכפור. ובסתר שפת אשמך נושקת, בחלום כבר מפציע האור. אילנות זקופים שם בשלג, כנפחי מצפים עוד למי. מתנוצץ, וקפוא שם הפלג, כאן נוהג לו השיר בדם. אני כאן עוד שבע, ועניתי היה נשמע עליך, ואנחנו בצלץ הזית, שיפורים טוב, אמנון בקר, שכתב את המילים לפיתולי הדרך, גם הוא חבר קיבוץ, אבל הפעם קיבוץ ישראל. יליד הארץ שהצטרף לקיבוץ ישראל לא מעט לאחר עלייתו לקרקע ב-1948. כתב והלחין שירים רבים, רוב השירים שגם כתב וגם הלחין לא יצאו מתחום ההשמעה של הקיבוצים. אני חושבת שהוא האחרון שאנחנו נדבר עליו, למרות שישנם עוד מלחינים שיכולנו לספר עליהם, על ינון נאמן, על שייקה פייקוב כמובן, על עמוס ברונטמן מאפיקים, אבל זמננו תם, ואנחנו נשמע את השיר שלכת, של שולי, ששרה שולי נתן, וכתב אותה, כתב את השיר אמנון בקר מקיבוץ יזרעאל. מאזינים יקרים, אנחנו מקווים שנהניתם. האווירה בקיבוץ הייתה נחמדה מאוד, נכון? הלוואי והייתה ממשיכה כך. אוקיי, היא לא כזאת כבר בקיבוצים. היום אבל פחות, אבל... אבל התוכניות שלנו ה... ימשיכו לעסוק בקיבוצים. הנוסטלגיה עוד אה, קיימת. צריך לשמור עליה, קיימת. כי אוהבים אותה גם. כן. אז אה, אני מקווה שנהניתם. שבוע טוב שיהיה לכם, ושבת שלום. תודה רבה לך, אנה.